Astaizu billah va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jinni faqat o'zimgagina ibodat qilishliklari uchun yaratdim deb mana bu oyatda marhamat qilyapti. Ibodat ma'nolari hammamizga ma'lum birinchi biz aqidani o'zimizda mujassamlashtirmoqligimiz kerak ya'ni yakka ma'budga ibodat qilib bu yakka ma'budga bo'lgan ibodatimizda hech bir narsani sharik qilmaslikka biz ma'murmiz alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarning eng afzali tavhid bo'lsa qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir modomiki insonda tavhid o'zida mujassamlamasdan turib, shirkdan salomat bo'lmasdan turib, uning amali maqbul bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo xohlagan gunohlarni kechiradi, ammo shirkni kechirmaydi. Xohlasa kechiradi, ammo shirkni mutlaqo kechirmaydi. Bu haqdagi nafs innalloha la yaghfiru bihi va yaghfiru ma duna zalika Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. demak biz tavhid sahih aqidani egasi bo'lishlikka ma'murmiz dunyo va oxiratda najot topishlik lekin biz sahih aqidani faqat qalbimizdagina joylagan narsa deb bilib qolmasligimiz kerak sahih aqida hayotga bog'langan aqidadir mana bu biz darsimizda davom etib kelayotgan gunoh kabiralardan saqlanishlik ham sahih aqidaning hayotga bog'lanishlik ma'nosining bittasidir. Demak, sahih aqida insonda mujassamlashtirilgandan keyin tavhidga bog'liq bo'lgan amallarni, ya'ni islomga islomning buyruqlarini bajarishlik mo'min kishida mujassamlashadi va Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik mujassamlashib boradi. Ba'zi kishilarga Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini berib, o'zi buyurgan narsalarning hammasini qilishlikka va qaytargan narsalarning hammasidan qaytishlikka muvaffaq bo'ladi ba'zi kishilar iymon martabasining bu cho'qqisiga chiqolmaydida buyurgan narsalarning aksarlarini bajaradi ya'ni bu degan so'z farzlarni tark qiladi deganimiz emas mutlaqo farzlarni tamoman bajaradi va qaytargan gunohi kabiralarning hammasidan bo'lmasa ham ko'pidan qaytadi shu alloh subhanahu va taolo bularga gunohi kabiralardan qaytgan kishilarga o'tgan boshqa gunohlarni kechirishlikni va'da qilyapti استعيذ بالله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما agar sizlar qaytarilgan gunohlarning kattalaridan tiyilsanglar alloh subhanahu va taolo marhamat qilyaptiki biz sizlarni qolgan gunohinglarni kechiramiz va ulug' dargohga ya'ni jannatga dohil qilamiz deyapti shuning uchun ham sahih aqida birinchi sahih aqida barpo bo'lishligi insonning o'zida katta gunohlar ya'ni islom o'lchovida katta gunoh deb aytilgan narsalardan tiyilishlikka bog'langan hayotdir mana bu sahih aqida egasiningga dalolat qiluvchi alomat uning hayotida gunohi kabiralardan tiyilishlik mujassamlashadi kim bilan u to'g'ri aqida egasi bo'ladi shuning uchun ham darsimizda biz gunoh kabiralarga darsimizni mavzusini bog'laganmiz shu gunoh kabiralardan vallohu alam yigirma uchinchi gunohga kelgan bo'lsa kerak o'g'rilik arab tilida o'g'rilik as-sariqa. alloh subhanahu va taolo qaytargan gunohlarning kattasidan hisoblanadi boshqa nizomlarda o'g'rilik aslida gunohmi gunoh emasmi biz bu haqda bahs qilmaymiz boshqa nizomlar ya'ni Allohning nizomidan boshqa nizomlar ba'zi bir shaxslarning o'ziga nisbatan bo'lgan o'g'rilikni uncha e'tiborga olmaydi shuning uchun ham ammo o'zi podshohlik mulkiga tajovuz qilgan kishilarga nisbatan qattiq jazo qo'llaydi ammo shaxslarga nisbatan bo'lgan kishiga mabodo bir kishi halol kasb bilan bir boylik hosil qilgan bo'lsa bunga nisbatan bo'lgan tajovuzni uncha e'tiborga olmaydi ammo islom o'g'rilikni katta gunohlardan sanaydi qur'oni karimda o'g'rilik haqida bo'lgan oyat billah as-sariqu السارق sariqatu faqta'u aydiyahuma جزاء bima kasaba nakalan min Alloh والله azizun hakim ibn Sihob shu oyatni tafsirlarda aytadilarki alloh subhanahu va taolo oyatda o'g'ri kishi va o'g'ri ayolni ikkovlarini deganda murod ikkov bittasini birdaniga ikki qo'l emas aydiyahuma xoh o'g'ri kishi bo'lsin xoh o'g'ri ayol bo'lsin, uning qo'llarini kesinglar. Sunnat, ya'ni hadis sharif Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari va amaliy suratda hukmni ijro qilishliklari o'g'rining birinchi o'g'rilik vaqtida o'ng qo'lini kesganliklarini bizga ko'rsatma beradi. Qo'llarini kesinglar qilgan amaliga jazoan. Alloh tarafidan bu ularga azob. olloh qudratlidir. ya'ni o'zining halol kasb bilan topgan bandalarining mulkiga tajovuz qilgan odamdan o'ch oluvchi aziz qudratlidir hakim olloh o'zining hukmida hikmatli zotdir mana bu amal ya'ni shu jazoni qo'llanishligi hikmatlik ekanligini dunyo olimlari tan olishga majbur bo'lib kelmoqda va o'g'rining qo'lini kesishlik bu haqiqatda bir to'g'ri amal ekanligini islomga ashaddiy bo'lgan dushmanlar ham tan olishga majbur bo'lmoqda inshaalloh alloh subhanahu va taolo bularning burnini yerga ishqab bo'lsa ham bu hukmni haq ekanligini tan oldirishga majbur qiladi chunki qo'llanilgan jinoyatlarga bergan jazolar o'g'rining ko'payishligiga xizmat qilayotganligini sezishmoqda ular o'g'rini kamayishligiga birinchi islom o'g'rining ushlab qo'lini kesishligini ko'rsatma bermadi birinchi uning qalbini iymon bilan obod qildi ollohningdan qo'rqishlikni o'rgatdi uning qalbiga ollohning mamlakatini qurdi berning nazoratchisi olloh ekanligini ta'lim berdi va bundan keyin olloh har bir daqiqada uning ko'rib eshitib turuvchi degan e'tiqodni joyladi va insonning ehtiyoji bo'lgan qornini to'ydirdi. Islom nizomi o'zining fuqarolarini ochlik bilan ta'minlashlikka majburdir. Islom nizomining ko'rsatmalari bunga dalolat qiladi. Amaliy tatbiqlar ham bunga yaqqol dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida ochlarni ta'minlashlik Bu islom nizomining mas'uliyatlik vazifasi bo'ldi. Umar ibn al-Xattob davrida o'g'rilik sodir bo'ldi. Men buni aytishlikdan maqsad ko'p islomning tushunmagan kishilar islom nizomini ko'z oldilariga keltirganda qo'li yo'q bo'lgan shaxslarni ko'z oldiga keltirishadi. Chunki hozirgi vaqtdagi yo bundan ilgarigi vaqtlardagi o'g'rilarning ko'pligi bu hammasini qo'lini qirqib tashlansa pulsiz jamiyat vujudga kelishligi qo'rqitadi chunki bu o'g'rining ko'pligi hatto bu oyatda kelgan o'g'ri ayol deyishligi bir mo'jizaki inson nahotki ayol kishidagi afif nazokatli muloyim tabiat bo'lgan maxluq ham o'g'rilik qilishligi mumkinmikin degan qalbga keladi lekin hozirgi jinoyat qidiruv hisoblarini olinganda o'g'rilarning aksarlari ayollar ekanligiga dalolat qilyapti mana bu narsa qur'onning mo'jizalaridan o'g'ri kishi va o'g'ri ayol deganligi bir mo'jizadir bu umar ibn hattob davrida ocharchilik ma'lum bir qismi davri bo'lganda bir diyorda madinada emas shu diyorda o'g'rini qo'lini kesishlikni man qilgan ekanlar. Ya'ni ochlikni ta'minlanmaganliklari uchun ochlik sababli ovqat o'g'irlagan odamning qo'lini kesmagan ekanlar. Ikki g'ulom xodim o'g'irlik tuya o'g'irlaganligi ma'lum bo'ldi. Olib kelindi. Shunda Umar ibn Hattob suol qildilarki, buning sababi degan ochlik dedilar. Tekshirsalar haqiqatda ochlik sabab bilan o'g'irlik bo'lgan. Umar ibn Hattob Alloh rozi bo'lsin u kishidan shu xodimning boshqarayotgan peshvoni chaqirdilarda tuyani bozordagi narxi nima dedilar qancha dedilar shuncha deb tayin qilinganda ikki barobar narxni olib ikkoviga bo'lib berdilar islom nizomini o'ylayotgan kishilar qo'rqmasin islom nizomi avval ularning qalbini iymon bilan obod qilib qorinlarini ovqat bilan ta'minlagandan keyingi bo'lgan o'g'rining qo'lini kesadi ollohning hukmini hikmatlik ekanligi tarix olimlarining xabaricha to'rt yuz yil muddatda islom nizomi tatbiq qilingan davrning to'rt yuz yil davrida oltita o'g'rining qo'li kesilganligi tarixda qolgan ya'ni islom dunyosida to'rt yuz yilda oltita o'g'ri vujudga kelgan mana bu narsa shuni ko'rsatadiki islom avval insonning qalbiga o'zining mamlakatini quradi iymon bilan obod qiladi. Allohning nazoratini tiklaydi. Bolalarning go'dayligidan tarbiya qiladi. Ularning Allohni ko'rib turuvchi ekanligi bilan taniladi. Mudarrislar hassos bo'ladi. O'zlarining qo'l ostlaridagi tarbiya berayotgan bolalarni nihoyatda hassoslik bilan tarbiya qiladi. Alloh ko'rib turuvchi ekanligini go'dayligidan oilada bo'lgan tarbiyadan keyin o'zining madrasalardan ta'lim oladi. Misol qilib olganimizda mana bu mudarrisning bilan talib o'quvchi o'rtasidagi bo'lgan suhbat ham mana shunga dalolat qiladi. Mudarrislarning bittasi o'zining o'quvchilariga hech kim ko'rmagan joyda bittadan tovuqni so'yib kelishlikka buyruq qildi. Ammo shu so'yilayotganligini hech kim ko'rmasligi shart edi. Shunda bolalar bitadan tovuqni so'yib kelishdi hech kimga ko'rsatmagan joyda so'yishib keldi ammo bir tolib so'yib kelmadi sen tovuqni nima uchun so'yib kelmading desa juda ko'p harakat qildim hech kim ko'rmagan joyda so'yishga harakat qildim baribir ko'ribdi nima uchun bular imkoniyat qilgan deb so'ragan vaqtida bularni o'zlari javob beradi seni kim ko'rib qoldi desa hamma joydan bekit oldim lekin ollohdan bekit olmadim olloh ko'rib qayerda bo'lsam olloh ko'rib turibdi shuning uchun men menga buyurilgan narsa hech kim ko'rmagan joyda tovuqni so'yib kelishligida men bu imkoniyat menda yo'q dedi mudarris o'zining o'quvchilariga olloh har bir joyda ko'rib turayotganligini bildirmoqchi bo'lgan edi mana bu ta'lim oiladan keyin madrasada bo'ladi bu ta'limlardan keyin ham ochlik davrida qo'l kesilmaydi ochlik sababi bilan o'g'irlik qilgan odamning qo'li kesilmaydi u ochlik bilan ta'minlanishgandan keyin ham o'g'rilik qilgan shaxs u razil odam u qo'li kesilinishlikka loyiq bo'lgan odam alloh subhanahu va taolo o'zining hukmida hikmatlidir rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'riga la'nat aytdilar la'nat aytilgan odamlarning bittasi o'g'ridir الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده olloh o'g'riga la'nat qilsinki o'g'rilik qilib qo'li kesiladi qo'lining bir barmog'i og'rigan vaqtida moli mulkining hammasini berib davolashlikka tayyor bo'ladigan insonning u qo'lini sog' qo'lini kesib tashlanishligiga sabab bo'ladigan ozgina dunyo bu uni la'natlanishiga sabab bo'ladi undan tashqari qo'l doim ochiq turadi buning qo'lsiz odamni ko'rishlik bilan o'g'ri ekanligi hujjati tayyor bo'ladi odamlar butun bot bu hijolatlikni o'zining avlodiga ham qo'yib qo'yadi buning tagida biz bilmagan boshqa ko'p hikmatlar bor. alloh subhanahu va taolo o'zining hukmida qudratli va hukmida hikmatli bo'lgan zotdir rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida quraysh qabilasining ichidagi eng mahzumiya deb atalgan qabiladan bir ayol o'g'irlik qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini kesishlik haqida hukmni ijro qilinishligidan ilgari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng suyimli bo'lgan zot usomat ibn zayd bu kishini odamlar iltimos qilib shunday ulug' xonadonda ulug' qabiladagi ayolning qo'li kesilib sharmandalik bo'lmasligi uchun iltimosga jo'natishdi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu joyda o'zlarining nizomlari qanday ekanligini so'zlari mana dalolat qiladi usomat zayd mabodo bir kishining iltimoslarini qabul qilsalar usomat ibn zaydni iltimoslarini qabul qiladilar chunki usoma roziyallohu anhu zayd ibn horisani o'g'illari edi bu kishining dadalari ham suyimligida va o'g'illari ham suyimligida bu sahobalar o'rtasida oshkor edi mana bu kishini hamma bir vaqtda biror bir narsani hukmini buzishlik uchun yaqinroq odamini tanlashganga o'xshagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ya usama la tashfa'u fi haddin min ta'ala ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فقطع يد المخزومية aytdilarki ey اسامه dedilar Allohning hududi haqida iltimos qilib kelgan holatda seni ko'rmaydi dedilar. Bu Allohning hududi, Allohning buyrug'i. Buni ijro qilinishayotganda sen buni yo'lini to'sib iltimos qilib keladigan holatda ko'rmaysan dedilar. Sizlardan ilgarigi millatlarni halok qilgan narsa sharafli odam o'g'rilik qilsa, uni kechirishardi. Zaif odam o'g'rilik qilsa, uni qo'lini kesishardi qo'lida nafsim ruhim bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki agar muhammad alayhissalomni qizi fotima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar ya'ni o'zlarini qizlariga ishora qildilar fotima deganda bir boshqa fotima tushunib qolmasin deb binta muhammad sallallohu alayhi vasallam dedilar muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizi fotima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar va mahzuniyani qo'lini kesdi gunoh kabiralardan navbatdagisi yo'l to'sarlik alloh subhanahu va taolo zulman yo'l to'sarlik qilishlikni qattiq bir gunohlardan dedi va jazosining ham qattiq tayin qildi استعيذ بالله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم yo'l to'sarlik qilishlikni nohaq mo'minlarga tajovuz qilishlikni alloh subhanahu va taolo o'zi bilan rasuli bilan jang qilayotgan odamlar deb sanadi olloh rasuli bilan jang qilayotganlarning ya'ni tariq yo'l to'sarlik qilayotgan kishilarning jazosi mo'minlarga tajovuz qilib moli mulklarini tajovuz qilayotgan kishilarning jazosi yerda fasod buzg'unchilik bilan chopib yurib harakat qilayotgan kishilarning jazosi qattiq ularni jasadlarini qirqib qatl qilinishlikdir yoki osib o'ldirilishlik jasadi osilgan holatda ko'rinishligi kerak yoki ularning qo'llari va oyoqlarining almashlangan holatda kesilishligi ya'ni o'ng qo'li kesilsa chap oyog'ini qo'shib kesishlik chap qo'li kesilsa o'ng oyog'ini qo'shib almashlab kesishlik chunki bu uning harakatini qiyinlashtiradi Yonki yerdan surgun qilishlik uning jazosiga qarab bo'ladi ba'zi ulamolar bu narsani tafsirida ko'p fikrlarni nima qilishganlar ba'zilar yo'l to'sib odamlarni qatl qilgan bo'lsa ham molini olib ham qatl qilgan bo'lsa unda jasadlari qattiq suratda qirqib qatl qilinadi boshqa keyingi jazolar ham jazoning qattiq va yumshoqligiga qarab mufassirlarning ixtilofi bilan ijro qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu adolatlari bilan o'zlari bashorat berdilarki habbob ibn arab radhiyallohu anhu ko'p azob tortganlarida yo rasululloh dedilar kabada o'zlarining to'nlarini boshlarini tayiga qo'yib yotgan holatlarda kelib bir bizlarga Alloh madad bersin bu islomning dushmanlari ko'p azob beryapti bizga deb shikoyat qilib kelganlarida o'rinlardan turdilarda sizlardan ilgarigilar bundan qattiqlarga sabr qilishgan temir taroqlar bilan badallarini go'shtlarini suvaylardan ajratib tashlagan sabr qilishgan boshlaridan arra tortib bo'lib tashlashgan sabr qilishgan alloh subhana va taolo o'zining haq diniga yordam beradi dedilar hatto o'zining adolatini yer yuziga yoyadi eng dahshatlik bo'lgan yo'l to'sarlar bilan to'la bo'lgan hazramaut bilan san'a o'rtasidagi masofada kishi bemalol sayr qilib moli mulkidan qo'rqmagan holatda ketaveradi ollohdan qo'rqadi qo'yini bo'ri yeb qo'yishlikdan qo'rqadi xolos boshqa narsadan qo'rqmayveradi dedilar ya'ni bu adolat hamma joyga boradi dedilar mana bu bashoratlari bilan alloh subhana va taolo islom adolati bilan shunday pokiza hayot vujudga keldi birodarlar islom tarixi bunga dalolat qiladi islomning adolat sabab bilan kishilar hech narsadan qo'rqmasdi magar Allohdan qo'rqishardi va bo'ri qo'yga hujum qilishidan qo'rqardi bo'ri islomni bilmaydi shuning uchun qo'yni yoradi. ya'ni bu degan so'z eng yirtqich bo'lgan bo'ri eng ishqiboz bo'lib yeydigan qo'yi e, zulm qoladi xolos boshqa insonlar o'rtasida zulm qolmaydi degan so'zga dalolat gunoh kabiralarning yigirma beshinchisi yolg'on qasam ichishlik alloh subhanahu va taolo ollohga bergan ahdi paymoni qasamini ozgina pulni ozgina martaba ozgina dunyoni deb sotganlarga qattiq jazoni bayon qildi إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم allohga bergan ahdlarni va Allohga nomiga ichgan qasamlarini ozgina molga sotganlar bular oxiratda ulushi yo'q bo'lgan odamlar mutlaqo oxiratdan mahrum bo'lgan odamlar dedi. olloh ularga gapirmaydi olloh ularga qiyomat kuni qaramaydi olloh ularni poklamaydi ularga alamlantiruvchi azob ya'ni al yaminul g'omus bu egasini gunohga shunday cho'ktirib yuboradigan qasam yolg'on qasamdir yolg'on qasam nima uchun ichiladi Nima uchun yolg'on qasamni ichishlikka inson majbur bo'ladi? Birinchi jasadiga yetayotgan alamdan qo'rqishadi. Yo'inki biror bir moli davlatni qo'lga keltirishlik uchun qasam ichadi. Yo'inki o'zining kizib noto'g'ri hayotini to'g'ri deb yolg'on qasam ichadi. Bu tamoman islom uning zohiri bilan kifoyalanadi. Qasamni guvoh yo'q vaqtida qasam talab qilinadi bu qasamni hammadan talab qilinavermaydi birodarlar ikki kishi islom qozisini oldiga husumat qilib kelsa birinchi bu davogirdan hujjat so'raladi mening palonchida haqqim bor deb bermayapti desa hujjat deydi hujjatim yo'q xoli edik xoli vaqtda beruvdim desa inkor qil bu odam menda haqqi yo'q desa undan qasam beriladi qasam mo'min odam qasamning nima ekanligini tushunadi mana bu agar shu yerda yolg'on qasam ichsa gunohning daryosiga cho'kib ketib ollohning qiyomat kunida ollohdan ulush ololmaslikka loyiq bo'lishligini olloh unga gapirmasligini olloh uniga qaramasligini olloh uni poklamasligini biladi va shu o'rinda o'rinda qasam ichishlikdan bosh tortadi haqqi bor menda beraman agar dalil bo'lganda dalil kifoya qiladi unda qasam berilmaydi bir kishi bu yerda o'ylashligi mumkinki bu qasamni hozirgi vaqtda qasam ichishlikdan oson narsa yo'q bu oxiratga iymoni sust bo'lgan odamlarga butun haqlarimiz zoyi bo'lib ketaverar ekanda degan fikr keladi islom bir odamdagi haqni berishdan ilgari hujjat kitobat qilib yozishlikni ikkita guvohni hozirlashlikni buyurgan bu buyruqni qilmagandan keyin aybi o'zida dalili bo'lmagandan keyin bosh tortgan odamga qasam beriladi qasamni ichsa ikkovlarini oxiratda endi hal bo'ladi deb qo'yib yuboradi ikkovinglardan bittanglar haqsizlar ammo insonga u qorong'u narsa shuning uchun yolg'on qasam ichishlik eng katta gunoh kabiralardandir rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man halafa ala mali muslimin bighayri haqqin va huwa alayhi g'abban. Kim Allohning nomiga qasam ichsa, bir odamdan musulmon odamning molini tortib olishlik uchun qasam ichgan bo'lsa, Alloh taologa qiyomat kuni Alloh unga g'azab qilgan holatda uchraydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir hadis shariflarda gunoh kabiralarning sanagan o'rinlarida, ya'ni gunoh kabiralarni 4 ta sanagan to'rtta katta gunoh kabirani aytganlar ya'ni boshqalarini emas eng katta to'rttasini aytganlarda bittasi shu yolg'on qasam ichish dedilar al ishroku billah va uququl validayn va qatlun nafsi val yaminul g'amus allohga shirk keltirish ota onaga osiy bo'lish va odamni nohaq o'ldirishlik va yolg'on qasam ichish dedilar yolg'on qasam ichishlik nohaq odam o'ldirishlik qatorida zikr qilinadi shu qasam munosabati bilan shuni aytib o'tishimiz kerakki qasam ollohning nomigagina ichiladi boshqa nomga qasam ichilmaydi payg'ambar nomiga qasam ichilmaydi kaba nomiga qasam ichilmaydi farishtalar nomiga osmon daryolar hayot yoinki bir omonat boshqa narsalarni nomiga qasam ichilmaydi hattoki bu haqda qattiq bir vaidlar bor ba'zi bir hadis shariflarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mana imom termiziy rivoyat qilgan hadis sharifda man halafa bi faqad kafara aw ashrak shakraviy kim ollohni nomidan boshqa nomga qasam ichgan bo'lsa mushrik bo'ldi degan shuning uchun qasam ollohning nomigagina ichilmaydi ya'ni to'g'ri qasam ichilingan o'rinda ham qasamni ollohni nomiga ichilishligini bilib qo'ymoqligimiz kerak Gunoh kabiralarining 26-si zulmdir. Zulmning turlari ko'p. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Va la tahsabannalloha ghafilan amma ya'maluz zolimun." Zolimlar qilgan narsalardan Allohni g'ofil deb gumon qilmang. Inson zulmlarni hayotda ko'rib, Alloh ko'rib kim degan xayollarga ham kelib ketadi. o'zining do'stlariga tushayotgan zulmni, zolimlarning berayotgan zulmini, zulm berib masxara qilayotganda ham o'zining do'stlarini shunday turishligini ko'rib, nahotki bu ollohni yo'lidagi do'st bo'lsa, ollohni do'sti bo'lsa, ollohni buyruqlarini qilayotgan odam bo'lsa-yu, bu zolim unga zulm berayotgan bu ollohni dushmani bo'lsa-yu, Alloh bundan o'ch olmayapti deb hayron bo'lib qoladi. Lekin bu iymonning susligidir, birodarlar. Iymon albatta imtihonlanishligi kerak. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Odamlar iymon keltirdik deb shun bilan hech bir jasadlariga ham zarar yetmay mollariga ham zarar yetmasdan shunday tinch borib jannatga to'g'ri kirib ketamiz deb gumon qilishadi biz ilgarigilarni ham imtihon qilganmiz bularni ham imtihon qilamiz kim iymonida sodiq kim iymonida kozib bu narsani ma'lum qilib qo'yamiz jamoatlar ko'p bo'laveradi iymon imtihonga kelganda jamoatning ko'pi tushib qoladi yana imtihon og'irlashganda yana bir qism tushib qolaveradi oxiri jannatga kiradigan saf qolguncha turaveradi lekin oqibat baribir haq yo'ldagi kishilarniki bo'lib qolaveradi bu allohning sunnati bu sunnat hech qachon o'zgarmaydi tarixga uzun uzoq va yaqin tarixga nazar tashlang bir hovuch musulmonlar xuddi yomg'irlik kundagi qo'yga o'xshab qolgan sahobalar zikri qiyomatgacha juma xutbalarida ularga Allohning rahmati bo'lsin deb qoldi insonlar Alloh yo'lida kelgan kishilarning davrida bilmaganda ularning avlodlari dadalarini eslaridan chiqarsa ham ularni esdan chiqarmaydi lekin ajdodlar ularni qatl qilib o'ldirgan ularning ayblari faqat Allohga chaqirish bo'lgan mana buga zulm qilgan zolimlar qiyomatgacha la'natlanib qoldi avlodlari mal'un bo'lib avlodlari ham isnob bilan yashab qoladi qiyomatgacha shunday bo'lib qolaveradi shuning uchun tarixda har bir kishiga bo'lgan zulmga ko'p kishilar hayotda bilib qolganlar attankidan imom buxoriyni shunchalik hadis ilmining imomi inson tarixi bunaqa hadis ilmida kishini hali uchratgani yo'q birodarlar qiyomatgacha uchraydimi Alloh biladi mana bu kishini samarqanddan chiqarib tashlandi buxoroga kirgizmaslikka buyruq bo'ldi yer yuzining ustozi bo'lib qoldi bu kishi shu kishi o'zining davrida shunday bo'ldi mana bu kishini bu ko'rganlar duolari ijobat edi ijobat bo'lgan duolarining zolimlarni yo'q bo'lishligiga qilmadilar shu yerda o'zlarining ollohni huzuriga ketishligiga qildilar shu duolarni ishlatdilar shu vaqtda alloh subhana va taolo u kishini ruhini oldi shu yerda vafot qildilar duolardan keyin lekin bu kishini tanimagan kishilar bu kishini dafn qilinishligi bilan hamma qabrlaridan xushbo'y butun tarqalib ketdi qabrlarning keyin topishlik qiyin bo'ldi hammalari bir hovuchdan tuproqlanib ketdi mana bu narsani shu vaqtda alloh subhanahu va taolo zulmning mana shu diyorlarda alloh subhanahu va taolo qattiq qisos oldi ulardan o'zining eng katta shariat tishvosini shunday shaharga sig'dirmay turgan vaqtida tomosha qilib turgan xalqdan qattiq qisos oldi tarixni tekshirilsa hamma zulmning oqibati dunyoda ham ko'ringan birodarlar alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda zolimlar qilayotgan narsadan Alloh g'ofil deb hargiz o'ylamang ey muhammad alayhissalom dedi inshaalloh haq yo'lda bir kishi bir kun yashasa bir kun yashasa uning tarixda sahifasi qoladi uni avlodlar biladi uni doim uning haqqiga duo qiladi shu zulm qilgan odam albatta dunyoda la'natlanadi avlodlari ham la'natlanadi uning la'nat la'natxona ichida qoladi dunyoni o'zida oxiratda alloh subhanahu va taolo zulm qiyomat kunidagi qorong'uliklar mana bu narsa ollohning sunnati bu sunnati o'zgarmaydi qarang tarixda yaqin tarix qaysi zolim yaxshi zikr bilan qoldi hamma zolim la'natlanib shuning uchun alloh subhanahu va taologa hamda aytish kerakki mo'min odam zolim bo'lib qolmaganligiga shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari odoblari mana masud duolarida eshikni ochib chiqishlari bilan ey olloh sendan panoh istayman toyilib ketishlikdan yo birovni toydirib qo'yishlikdan yo birovga zulm qilishlikdan yo birovga zulmlanishlikdan sendan panoh istayman dedilar shuning uchun birovga zulm qilishlikdan eshikni ochishlikdan mo'min kishi hayotga chiqib ketayotganda biror odamga zulm qilishlikdan panoh istaydi alloh subhana va taoloning o'zini do'stlariga ko'p aziyatlar berishida o'zi biladi hikmatini o'zining huzuriga pokiza qilib olishlikni oladi bularning shu zulmlarni tortishlik bilan o'zining eni koinoti yerga barobar keladigan jannatda bo'lishligini iroda qiladi va shu zolimning jannatda o'zining jasadidan oqqan yeringni yeyishlikka sazovor qiladi shunday pok do'stiga zulm berishlik bilan u ham jahannamga tayyorgarlik ko'rmoqligi kerak jahannamning o'tini bo'lishligi oson emas ollohning do'stlariga zarar yetkazishligi kerak qur'oni karimda hadis shariflarda zulmni qattiq aytilinganligicha boshqa so'z aytilgan emas birodarlar Zolimlarning nadomatlari ko'p zikr qilingan. Zolimlar qiyomat kuni ey Rabbimiz bir ozgina muhlat bo'lsa ham hayotga qaytargin. Bir sening chaqiruvingga ijobat qilaylik. Payg'ambarlarni ijobat qilib shularning yo'liga ergashaylik deydi. Alloh subhanahu va taolo ularga sizlar zolimlarning oqibatini bilgansizlar hayotda. Hamma shu yerda turgan hammamiz va zolimlar ham hammasi biladiki hayotda zolimlarning oqibati nima bo'lganligini bilmagan odam yo'q birodarlar haqiqiy odamlarni inson tarixi ba'zida maxfiy qolsa ham ba'zilari ammo zolimlarniki maxfiy qolmaydi zolimlar hammaga ma'lum bo'ladi mana bu narsalarni bilgansizlar zulmni oqibatini deydi alloh taolo hadis qudsiyda ya ibadi alloh subhanahu va taolo mana aytyaptiki ey bandalarim inni harramtu zulma ala nafsi zulmni o'zimga harom qildim deydi alloh hech bandasiga zulm qilmaydi va baynakum fala sizlarni o'rtanglarda zulmni harom qildim bir biringlarga zulm qilmanglar dedi alloh taolo hatto zulm birodarlar hayvonlar tuproqqa aylanib ketadi ammo biror hayvon inson tarafidan mazlum bo'lgan bo'lsa nohaq ozorlangan bo'lsa albatta shu hayvon tuproqqa aylanmasdan ilgari alloh taolo uni eng quvvatli shaklda tiriltiradi va shu zolimdan qisos oladi hayvon ham keyin tuproqqa aylanib ketadi zulmlarning bittasi zaif bo'lgan odamlarga zulm qilishlik oilalariga zulm qilishlik faqir yetimlarga zulm qilishlik mollarni yeyishlik bilan zulm qilishlik jasadlariga zarar yetkazishlik bilan zulm qilishlik zulmlarning bittasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana imom buxoriy imom muslimda keltirilgan hadis sharifda davlatman odamning qarzini kechiktirib berishligi zulm dedi ya'ni birovdan sizni qarzingiz bor ekan bu davlatni topdingiz topdingizda lekin buni foydalanib olay deb kechiktirib berishligi zulm bermaslik emas shuni qodir bo'lgan kuningizdan kechiktirishlik zulm mana bu zulm iqtisod ilohi hujum qilingan vaqtda mana bu zulmdan eslatilishimiz kerak birodarlar hozirgi vaqtda hayot hammasi iqtisod tijorat degan ma'noni hammaning qalbiga quyilishlikka harakat bo'lyapti mana bu vaqtda davlatman odamning o'zi birovdan olgan haqqini kechiktirib berishligi zulmdir mana bu qorong'ulikda qolishlikka sabab bo'ladi qiyomat kuni alloh taolo bundan barakotni ko'taradi olloh g'ofil emas bu zolimlarning qilgan ishidan shuni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak zulm jumlasidandir zolimga yordam berishlik zolim zulm qilayotganda bunga yordam berishlik zulmdandir rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki unsur ahoka zoliman al mazluman birodaringga zolim bo'lganda ham mazlum bo'lganda ham yordam bergin dedilar shunda ashoblar so'rashdilarki yo rasululloh ho'p biz mazlum bo'lganda yordam beramiz mazlum bo'lib tursa yordam beramiz zolimlik qilayotganda qanday bunga yordam beramiz deganda zulmidan tiyib qo'ygin mana bu yordaming bir kishi zulm qilayotgan bo'lsa unga yordamimiz qaysi haqiqiy yordam uni zulmdan tiyishlik mana bunga ma'mur bo'lganmiz ammo zulmiga qo'shilishlik bo'lsa bundan biz qaytarilganmiz bu ham zulmdir said ibn musayyab allohning rahmati bo'lsin ulug' tobiinlardan bu kishi nihoyat darajada katta zotlardan bu kishi aytgan ekanlarki la tamlau a'yunakum min a'wani zalama illa bi inkarin min qulubikum لئلا تحبط أعمالكم الصالحة ko'zinglarni zolimlarning yordamchilariga to'la qarab turmanglar magar inkor bilan qarab turinglar degan hatto zolimga qaraganda shu inkor alomati sizda bo'lib tursin degan ekan agar shunday qilmasanglar amal solih amalinglar habata bo'ladi degan yigirma yettinchisi islomda makkos deyiladi makkos kim ba'zi hadis shariflarda sohibi muks keladi makkos deb shuni aytamizki zolimning eng katta yordamchilari balki zolim o'zi bu nohaq haqqi bo'lmagan narsani oladi nohaq oladi va nohaq odamga beradi mana buni makkos deyiladi tarjimasi nima bo'lsa ham ma'nosi shundan iborat bu muk islomdagi katta gunohlardandir bu katta gunohligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadis shariflari ya'ni bir zinokor ayolni toshbo'ron qilinayotgan vaqtda holidin ibn valid tosh otdilar tosh otganlarida shunda qon chakiladi holidin ibn validga islomdagi eng katta harbiy qo'mondonlardan edi shu kishi qon chachraganda bu jazolanayotgan ayolni so'kib yubordilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilingni tiygin ey holid dedilar agar muks egasi tavba qilganda ham gunoh kechgan bo'ladigan tavba qildi bu dedilar ya'ni shu ham bu qattiq muksning ya'ni nohaq birovning molini olib nohaq odamga beruvchi bu hammamizni ko'z oldimizga kelib turibdi birodarlar kimlar ekanligi shuning uchun nohaq odamdan pulini olishlik nohaq joyga berishlik mana bu narsa muks deb ataladi islomda islomdagi gunoh kabiralardandir bir odam halol kasb qildi halol kasb qilib mehnat qildi bu hech qanday bu o'zining hamma kelishilingan narsasini berdi buning molidan olishlikka hech kimni haqqi yo'q kim olsa alloh subhanahu va taoloning jazosini oladi mana bu hayotni tekshiring shunday hayotini shunday nohaq olib nohaq odamlarga berib yurgan odamlarning hayotini tekshirsangiz o'zi ham hayotda xor bo'lgan avlodlari ham xor bo'lgan inshaalloh bu ollohning sunnati albatta alloh subhana va taolo dunyoda xor qiladi bu odamni lekin shunday odamlarning davlatlarni ko'pi ba'zi iymoni zaif kishilarni ajablantiradi alloh subhanahu va taolo bu ajablanishlikdan juda katta odamlar ham salomat qolmasligini bayon qilyapti inson shularni havas qilib ham qoladi qur'oni karimda hatto rasululloh sallallohu alayhi va vasallamdek zotga alloh taolo xitob qilib va tayyib, a'jabaka habis nopok bilan pokiza barobar bo'lmaydi deb ayting ey muhammad alayhissalom agarki sizni bu nopok odamning molini ko'pligi ajablantirsa ham sizni deb rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytyapti demak biz ham ajablanib qolamiz bundan havas qilib paydo bo'ladi mana shu vaqtda har qancha uning ko'pligi havasingizni keltirsa ham bundan siz pokiza bilan nopok barobar bo'lmaydi buni biling deyapti alloh yigirma sakkizinchi gunoh kabiralar harom yeyishlik qur'oni karimda alloh taolo o'rtanglarda molinglarni nohaq yemanglar ya'ni nohaq bu molni yeyishlik ko'p hayotning maydonlarini o'z ichiga oladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining o'n yil xizmatlarida bo'lgan anas ibn molikka aytgan ekanlar ya anas atib kasbaka tujab da'vatuka Kasbini pokiza qil duoing ijobat bo'ladi degan Duolarning ijobat bo'lmayotganligining ko'pini sababi birodarlar mana bu kasbning pokiza emasligiga borsa kerak allohu alam hadis shariflarda mana avvalgi darslarimizda ham bayon bo'lib o'tgan alloh subhanahu va taolo dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom bayhaqiy rivoyat qilgan hadis sharifda qasama qasama akhloqakum kama arzaqakum alloh subhanahu va taolo sizlarni o'rtanglarda xulqiylarni taqsimlab qo'ydi xuddi rizqinglarni taqsimlagandek bu hadisning ma'nosi ba'zi odam bir masalani shiddat bilan hal qiladi bir odam muloyimlik bilan bir odam shuni nuruvat qilib ehson bilan hal qiladi bir odam muhtojlik sabri bilan hal qiladi bu xulqlar taqsimlangan birodarlar Xuddi rizqlarimiz taqsimlangandek. Muloyim tabiat odam hamma ishni muloyimlik bilan hal qiladi. U shiddat bilan hal qilmaydi. Mana bu xulqlar taqsimlangan. Rizqlarni ham Alloh subhanahu va taolo taqsimlab qo'ygan. Alloh taolo dunyoni yaxshi ko'rganiga ham beradi, yaxshi ko'rmaganiga ham beraveradi. Va innalloha yu'ti dunya man yuhibbu va man la yuhibbu. Dunyo insonni olloh yaxshi ko'rganligiga aniq dalolat qilmaydi birodarlar dunyoni olloh yaxshi ko'rgan bandasiga ham yaxshi ko'rmaganiga ham beraveradi dinni faqat yaxshi ko'rganiga beradi bir odam dindor bo'lsa ollohni buyrug'ini qilishlik bilan ishtihod qilsa olloh qaytargan narsalardan o'zi qaytib yursa mana bu odam ollohning yaxshi ko'rganligiga dalolat qiladi kimga alloh taolo din bergan bo'lsa olloh uni yaxshi ko'ribdi ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق منه فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن inson harom molni topsa nima qiladi uni uch narsadan boshqa narsa qilolmaydi yo uni infoq qiladi ya'ni sarflaydi olloh undan barakotni ko'taradi harom molni sarf qilishligida barakot bo'lmaydi yoinki bir joyga sadaqot qilib berib yuboradi olloh uni qabul qilmaydi bundan boshqa nima qiladi o'ziga sarf qilish boshqalarga sarf qilish va sadaqa qilib yuborish bundan boshqa ikkovini qilmasa qo'yib ketadi qo'yib ketsa oxiratga olib ketadigan o't bo'ladi dedilar mana bu uch narsadan boshqa narsa qilishligini ayting iloji yo'q bu uchovidan boshqa narsa demak harom molning sarfi bilan barakot ketdi barakot bo'lmaydi sadaqot qilsa qabul bo'lmaydi qo'yib ketsa jahannamga o't bo'ladi o'zi bilan jahannamni o'tini olib ketadi mana bu narsa bizga juda bir qo'rqinchli gapdir birodar chunki ko'p mana tushunamizki infoq sadaqotlar hammasi gunohlarimizga kafforat bo'ladi deb alloh taolo mana bu hadisdagi sharifdagi olloh nopok narsani nopok narsa bilan yuvmaydi nopok narsani pokiza bilan yuvadi hech eshitganmisiz kir bo'lgan libosni axlat aralashgan suv bilan yuvib tozalanganligini insonning gunoh kirlab turadi bu kirlanib turgan holatni pokiza xuddi kirlanib qolgan libosni pokiza suv bilan yuvishga biz harakat qilganimizdek o'zimizning kir bo'lgan gunohimizni pokiza halol kasb bilan ehson qilib olamiz kerak mana bu narsa bizda oz bo'lsa o'zimizga sarf qilsak barakot bo'ladi sadaqat qilsak alloh qabul qiladi qo'yib ketsak meros pokiza meros bo'ladi hadis shariflar nihoyat darajada qattiq birodarlar la yadkhulu al-jannata jasadun جسد غذي بحرام jannatga harom bilan oziqlangan jasad kirmaydi degan ekanlar ba'zi hadislarda mana jasadning bir qismida bu harom o'simta bo'lib o'sib chiqsa ya'ni jasadga shu qo'shilsa alloh taolo buni jahannamda kuydiradi degan hadis shariflar bor abu bakr roziyallohu anhuning bir xodimlari bor edi bu kishi xodimlari u kishiga taom shunday narsalarni olib kelardilar olib kelganlarda bir kun olib kelganini yedilar Yeganlardan keyin bu g'ulom aytdiki nima olib keldim bildingizmi dedilar yo'q dedilar men jahiliyat davrida folbinlik qilardim dedi shu folbinlikni o'zim bilmasdim bir odamga folbinlik qilganidan haq bermay ketganda yaqinda olib kelib beruvdi shunga bir narsa olib keldim shu shu pulga olib kelgan narsamni dedi. abu bakr roziyallohu anhu qo'llarini og'izlariga solib qayqilib tamomiy qorinlari xoli bo'lguncha chiqarib tashladilar shunda aytgan ekanlarki shu bir ozgina luqma bilan ba'zi rivoyatlarda shu ham bor shu luqma sababli shunchalik o'zingizni qiynaysizmi dedilar aytgan ekanlarki agar shu qornimdagi ovqat jonim bilan birga chiqqanda chiqarib tashlardim degan ekanlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, kullu jasadin nabata min sohtin fannaru awla bihi. Har bir jasad haromdan ungan bo'lsa, ungan qismi bo'lsa, bu o't unga loyiqroq deganlar. Men shuni jonim birga chiqsa chiqarib tashlardim degan ekanlar. Allohning mana shunday taqvolik bandalardan bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu. mumkin bu hozirgi asrda ko'pchilik uchun islomdan bexabar bo'lgan odamlar uchun odamlarni bir eshitib lazzatlanishligi uchun bu targ'ib uchun aytib qo'yilgan gap deyish mumkin ular lekin biz bu narsani haq haqiqat deb bilamiz o'zimizning tariximizda bo'lgan to'g'ri ular bunga ishonmasliklarini haqqi bor chunki ularning tarixida bunaqa voqeaning bo'yi ham bo'lgan emas ular ular doim ularning tarixida butun nopoklik bo'lgan shuning uchun ishonmasliklari haqqi bor ularni ammo ahli islom o'zining tarixini pokizaligini biladi abu bakr roziyallohu anhu degan o'xshagan bunday sahobalar tobiinlar bularning o'xshagan pokiza tarixlarini bor ular bu bilan faxrlanishadi va shu cho'qqiga ergashishlikka harakat qilishadi buni eshitibgina lazzatlanib qo'yishmaydi shuning uchun biz hech kimning tarixini bilishlikka hojatimiz yo'q bizni islom tarixi har bir sohada buyuk insonlarni o'zining tarbiyasi bilan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 ala zolimin ala la'natullohi alal kazibin mana bu oyatlar zolimlarga la'nat e'lon qilingan qatorida kozib yolg'on kizib bilan gapirgan kishilarga ham alloh taoloni la'nati bo'lsin deb alloh taolo bayon qildi qutilal xorrosun taxmin bilan yolg'on so'zlarni gapiruvchilar o'ldi mana bu halok bo'ldi haddidan oshib kizibni ko'p gapirganlarni olloh to'g'ri yo'lga yo'llamaydi hadis shariflarda to'g'rilik ko'p yaxshiliklarga yo'llaydi va innal birra yahdi ilal janna ko'p yaxshiliklar jannatga yo'llaydi وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا kishi to'g'ri gapirib boraveradi kishi bir kunda ertasi yili birdaniga to'g'ri gapiradigan bo'lib qolmaydi birma bir har bir sohasida to'g'ri muomala to'g'ri gapirib boraveradida ollohni huzurida haqiqiy to'g'ri gapiruvchi to'g'ri muomala qiluvchilar safidan o'rin oladi va innal kaziba yahdi ila al fujur yolg'on gunohga yo'llaydi va innal fujura yahdi ila an nar gunoh jahannamga yo'llaydi va ma yazalu ar rajulu yakzibu va yataharra al kaziba hatta yuftaba indallohi kazzaba bir odam ertaman tursa birdan kazzob bo'lib qolmaydi bitta bittadan kizibni gapirib boraveradida Allohning huzurida meni kazzoblar safidan o'rin oladi kizibning eng yomoni Allohga Alloh aytmagan so'zni aytishlik qur'oni karimdagi oyatlarni Allohning bu oyatdan bo'lgan maqsadini o'zini maqsadiga burib gapirishlik bular eng katta kiziklardandir. rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmagan so'zni aytdi deyishlik Alloh saqlasin bu eng katta gunohlardandir rasululloh sallallohu alayhi sallam kim menga yolg'on so'zlagan bo'lsa avval jahannamdan joyini tayyorlab turib uni gapirsin degan shuning uchun hadis shariflarni ham xalqlarga gapirayotganda hamma hozirgi birodarlarga shuni tavsiya qilamanki hadis shariflarni kitobga qarab o'qib bersinlar shu qayerdan rivoyat qilinganligini o'qib aytsinlar mabodo xato qilib qolingan bo'lsa ham shu rivoyat qiluvchi kishining mas'uliyati bo'ladi shuning uchun bu hadisni qayerdan qayerdan olingan imom buxoriy imom muslimni qaysi jomiy sahiyda keltirilgan mana bu narsani aytishlik bu ham ehtiyotning bir jumlasidir mana shuning uchun hadis shariflar bayon qilinayotganda har bir hadisni mana allohga hamdlar bo'lsin shu bayon qilib aytishligimizni siri ham shu qo'rqamizki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zni aytganlar deb qo'yishlikdan islom olamining vayron bo'lishligi mana bu sababdandir birodarlar islom olamida ko'p yahud nasorolar bular hammasi islom ahlining kitoblariga tekshiruv nazoratlaridan beparvo bo'lingan soatlarda yolg'on so'zlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar deb qo'shib yuborgan qo'shib yuborganligi sababli islom olamida har xil afsona to'qima gaplar vujudga kelib qolishligining siri shu shuning uchun har bir hadisni biz qayerdan olinganligini bilib gapirishlikka ma'murmiz mana savol qilibdilar bir kishi ya'ni savolining qisqasi shuki esida yo'q betahorat namoz o'qib qo'ygan bo'lsa shuni keyin bildiki betahorat o'qibdi aniq shuni nima qiladi o'qigan namozni desa boshqa o'qib oladi agarki vaqt o'tib ketgan bo'lsa ham boshqa o'qiydi u namozi namoz bo'lmaydi aniq bo'lsa bu yerda jin shularni duo bilan nima qilishlik haqida so'raganda biz jindan saqlanishlikka yomon jinlardan bularning vasvasalari yomonliklaridan odamlarning jinlaridan e, odam jin bu vasvasa qiluvchi jinlardan va odamlardan bo'ladi ya'ni shayton jinning shaytoni odamning shaytoni bo'ladi bularni yomonligidan panoh istashlikka ma'murmiz bu yerda savol qilyapti har xil duolar bilan chaqirishlikka biz jinlarni hayotimizda chaqirmay o'tib ketsak qiyomatda bizdan alloh taolo so'ramaydiki nimaga jinlar chaqirmading demaydi biz olloh buyuryaptiki jinlarning zararidan panoh istashlikka olloh bizni buyuryapti biz buyurilgan narsani o'rganishlikka ma'murmiz tushunishing bir odam jinni chaqiradigan bo'lib qolsa u bilan hech qanday ulug' bo'lmaydi biz undan sunnatga muvofiq uxlagan odamni ibodat qilyapti deb aytamiz kishi menga bunaqa soxta olloh rasuli ta'lim bermagan narsalar bilan o'zini sharaflik shuhrat chiqargan odamlarni biz hech ham e'tiborga olmaslik o'rganishimiz kerak biz ikki rakat namoz nafl namozini rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu soatda o'qiganlar deb o'qishlikni va namozni bu soatda o'qishlikdan nafl namoz o'qishlikdan qaytarganlar deb o'qimay turgan odamni shunaqa nomi ketgan odamlardan afzal deb bilmoqligimiz kerak chunki din asli rasululloh sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'llari bizning shu yo'lga ergashishligimiz dindir misol qilib aytganimizda hajga borgan kishilar tosh otishadilar birinchi kunda yettita tosh otilinadi mana hammamiz bilamiz nima uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni otganlar ertasiga yigirma bitta otamiz mana bu biz dinning ma'nosi shu ekanligini shu hajda ham mana shunday sirlarni xabardor bo'lishimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlar qilamiz u kishi qilmaganlar qilmaymiz biz qayerdan oldik namoz o'qishlarni uslubini qayerdan bildik rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislar bilan bildik demak u kishini qilishlik qancha ajr bo'lsa u kishi qilmagan ishni qilmaslik shuncha ajr lekin dunyo ishlarida o'zinglar mendan ko'ra biluvchiroqsizlar deydi shuning uchun bunaqa har xil narsalarni chaqirishlikka harakat qilishlikdan to'xtatilishi kerak yana bir kishi har xil qushlarni qafaslarda boqishlik haqida zulm darsi bo'lganligi uchun so'rabdilar alloh subhanahu va taolo koinoti yerdagi narsalarni inson uchun yaratdi insonni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi agar insonning bir dardiga shifo bo'lishligi yo biror shu insonning shariatga muvofiq bo'lgan haqqini olishlik uchun biror bir shu qushlardan foydalanishlik bo'lsa islom unga ruxsat beradi masalan biz nima uchun hayvonlarni go'sht halol bo'lgan hayvonlarni so'yib yeymiz olloh biz uchun yaratdi va shuni so'yishlikni qildi endi bu yerda qafasda lazzatlanishlik uchun qushlarni erkinligini to'sishlik bu durust emas bu zulm bu narsa masalan qushlarni oyoqlarini baylab bolalarning o'ynashligi bu zulm lekin ba'zi rivoyatlarda e, bir bola o'ynardilar qushi o'lib qolganligiga g'amgin bo'lib turganda ya umayr dedilar e, umarjon umarchajon deb ya'ni umarni tasviri umayr erkalatib aytdilarki ey umayr bu nima bo'ldi bu kishi deb erkalatib o'tib ketdilar deb ba'zilar bolalarning ba'zi bir holatlari uchun shuncha bir foydalanishlikka ruxsat deb shu hadisni hujjat qilishadilar lekin bun degan so'z uning lazzatlanishlik bolalar mukallaf emas birinchidan yosh bola bo'lganligi uchun yoshi katta bo'lgan odam o'zi ibodat bilan umrida ibodat bilan lazzat olmasdan faqat shu kuchni olib kirib lazzatlanishiladigan bo'lsa bu ham shaqovat bu ham baxtsizlik bu ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar xursandligim namozda dedilar bu buni muqarrar bir narsa deb lekin hozirgi vaqtdagi bu hamma qushlarni ham bu o'z holiga qo'ymasdan hammasini olib tiriklik maqsadida bo'lib faqat pul ko'paytirish maqsadida shu qushlarga shuna qilishlik bilan nima bo'lishlik bu yaxshi emas narsa buni hammani aqli o'zi bilib turaveradi birodarlar shar'iy tomondan shariat zulmni hamma turini harom qiladi. bu savollarda ko'p bo'lyapti birodarlar sunnatlarni ba'zidan tark qilib tursangiz Sunnatlariki biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgan sunnatlarda birov bilan murosa olmaymiz. buyurgan sunnatlarda lekin buyurmasdan qilgan sunnatlarda murosa qilishimiz mumkin qilsak ajr bo'ladi boshqalar bilan fitna bo'lmasligi uchun qilmay tursak bu mumkin lekin buyurgan sunnatlarda murosa qilmaymiz dedi peshin namozini farziga yetib kelsam to'rt rakat sunnatni keyin o'qiyman deb albatta o'qiydi farzga yetib kelgandan keyin farzni o'qiydi farzdan keyin sunnatni o'qiydi jindan saqlanishlikka ma'murmiz degan dedingiz buni qanday qilib saqlanamiz dedilar takror aytamizki biz jinlarning zararlaridan va mana qul a'udhu bi robbil falaq qul a'udhu bi robbin nas suralari shunga dalolat qiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ma'sub duolari bor biz saqlanishlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bergan ta'lim asosida saqlanamiz u kishi e, yotayotganlarida sura e, alaq bilan suratul nasni o'qib yotardilar va amana rasulni oxirgi ikki oyatni kim o'qisa shu kechqurunda unga yetadigan zararlarga alloh kifoya qiladi deganlar A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli shaytonin va hammah deb mana bu panoh istadilar. وقل أعوذ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون alloh taolo bizni buyurdi mana shaytonning zararlaridan saqlanishlikka duolarni ayting dedi biz mana shu aytilgan duolardan saqlanishlikka ma'murmiz mana insonlarni ichida har xil odamlar bo'lganga o'xshagan bizga masalan zarar yetkazishlikni maqsad qilgan insonlar bor bunda allohga sig'inib yuramiz bilgan odamimiz bo'lsa o'zimizning ehtiyot choralari bilan yuramiz jinlardan biz ko'zimizga ko'rinmaydi shuning uchun biz ulardan ko'rinmagan narsadan qanday qilib saqlanamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ko'rinmagan maxluqotlarni xabar berdilar ana shulardan saqlanishlikni ham xabarni berdilar shu uslubda saqlanishlikka ma'lum va mana ko'p duoi masuralar bor hozir bu hammasini aytishlik o'rni emas alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin darsimizni davom qilsin alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin zarar yetkazayotganlarga alloh o'zi kifoya qilsin sallallohu taala ala muhammad va alihi va ashabihi ajmain